แต่ขุมคลังแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้น เป็นของอัลลอฮ์แต่ทว่าพวกมูนาฟิกีน ไม่เข้าใจพวกเขากล่าวว่า ถ้าเรากลับไปยังนครมาดีนะ พวกที่มีเกียรติกว่าจะขับไล่พวกที่ต่ำต้อยออกจากนครมาดีนะ ส่วนอำนาจนั้นเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาแต่ทว่าพวกมุนาฟิกีนนั้นหารู้ไม่ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย อย่าให้ทรัพย์สินของพวกเจ้า และลูกหลานของพวกเจ้า หันเหพวกเจ้า ออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์และผู้ใดกระทำเช่นนั้น ชนเหล่านั้นคือผู้ที่ขาดทุน وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين และจงบริจาคบางส่วนจากสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า ก่อนที่ความตายจะประสบแก่ผู้ใดในหมู่พวกเจ้า แล้วเขาก็จะกล่าวว่า โอ้ พระผู้อภิบาลของฉัน หากพระองค์ทรงผ่อนผันให้แก่ฉันอีกชั่วเวลาเพียงเล็กน้อย เพื่อที่ฉันจะได้บริจาค และฉันก็จะอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลาย و ا ل خبير بما تعملون ต่ลอดจะไม่ทรงผ่อนผันให้แก่ชีวิตใดเมื่อกำหนดของมันได้มาถึงแล้ว แล้วลอทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ